աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի արենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջին մի քանի օրերին հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան ամենաերևացող երևույթներից մեկը այն է, որ Ադրբեջան-Ռուսաստան փոխհարաբերությունները առնվազն տեղեկատվական քաղաքական դաշտում ինչ որ կերպ սրվել են եւ խնդիրը հենց Արցախն է։ Այսպես Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի падգամավոր Գուդարատ Գասանգուլիևը, որը նաեւ Ալիևի մերձավոր քաղաքական շրջանակի ներկայացուցիչը սարսափելի հայտարարություն է իրականացրել նշելով, որ Ռուսաստանը չի ուզում խաղաղություն հարավային Կովկասում եւ ուզում է, որպիսի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հայ եւ ադրբեջանական ժողովրդների միջև լինի արյունալի պատերազմ։ Եվ պետք է Ադրբեջանը ամեն ինչ անի եւ ընդհանրապես ռուս խաղաղապահները դուրս բերվեն Արցախից։ Իհարկե սա չէր կարող անպատասխան մնալ եւ սրան անդրադարձավ Գրիգորի Կարասինը, որը ժամանակին երկար տարիներ զբաղեցնում էր Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի պաշտոնը, իսկ այս պահի դրությամբ դաշն, Դաշնային խորհրդի միջազգային հարաբերությունների կոմիտեի նախագահն է։ Նա հայտարարեց, որ սա սարսափելի հայտարարություն է եւ ոչ բարեկամական դրսևորում, հույս հայտնելով, որ սա լոկ այդ падգամավորի կարծիքն է եւ չի արտահայտում Ադրբեջանի Միլի Միջլեսի կարծիքը եւ որ պետք է դրա մասին բաց է բաց խոսվի։ Առ այսօր չկա նման հայտարարություն։ Ավելին Կարասինը հայտարարեց, որ ռուս խաղապահների դուրսբերումը Ղարաբաղից ընդհանրապես մի հայտարարություն է, որը կարող է միմյան իրավիճակը բարթեցնել եւ որևէ ձևով չի կարելի համարել պատասխանատու հայտարարություն, ասինքն անպատասխանատու երևույթ է։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ իսկապես Ռուսաստանը նույնպես շատ դժգոհ է այն բոլոր գործընթացներից, որ տեղի ունենում Ադրբեջանում, հատկապես վերջի ժամանակահատվածում։ Բայց ցավը այն չէ, որ Ադրբեջանում այդպիսի հայտարարություններ են անում այլ նաև այն, որ երբեմն տեսնում ես, որ հայ հանրության ներկայացուցիչները ոմանք խոսում են գրեթե նույն լեզվով, նույն գաղափարներով, ինչ Ադրբեջանը տարբեր շրջանակներ։ Ոնց կարող է տենց բան լինի, հատկապես Արցախի պահով, երբ որ տարբեր падգամավորներ, չգիտեմ, հասարակական քաղաքական շրջանակների ներկայացներ, այնպիսի բաներ են խոսում, կարծես թե այդ Գուդարադ Հասանգուլիևն է խոսում։ Հայտարարություն այդ տեսակետից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում հյուրընկալեց Իրաքի Քրդստանի շրջանի նախագահ Նեչիրվան Բարզանիին։ Խոսեցին երկկողմ հարաբերությունների մասին, ու պարզ է որ Իրաքյան Քրդստանը թեպետ ինքնավար տարածաշրջան է, բայց գրեթե դեֆակտո անկախ երկիր է։ Ադրբեջանը կարող է հարաբերություններ ունենալ չճանաչված եւ դեֆակտո անկախ երկրների հետ, բայց մեր պարագայում չի լուզում խոսել բանակցությունների մասին։ Բայց մի կողմ դնենք, սա շատ հետաքրքիր զարգացում է, սրա յետևին իհարկե կանգնած է Թուրքիան եւ որոշ երկրներ շատ վատ են ընդունել նման զարգացումները, մասնավորապես Իրանը։ Իրանի վերլուծական շրջանակները շատ կոշտ մեկնաբանություններով են հանդես եկել։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը հայտարարեց, որ Ղրիմի կամուրջի վրա Ուկրաինայի հարձակումը անպատասխան չի մնա եւ իսկապես վերջի 2 օրը երևի Ուկրաինան աննախադեպ ռմբակոծության է ենթարկվում։ Սկսած Կիևից, վերջացած Օդեսայից, Նիկոլայևից, տարբեր այլ քաղաքներից, որտեղ ոչնչացվում է կարևոր ենթակառուցվածքը։ Թուրքիան նույնպես շարունակեց իր հակառուսական քաղաքականությունը։ Այսպես նա հայտարարեց, որ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը աշխարհագրական տեսակետից շատ կարևոր է եւ միմիայն կնպաստի կայունության պահպանմանը։ Բնական է, սա չեն կարող լավ ընդունել Ռուսաստանում, Չինաստանում, Իրանում եւ այլ։ Միջալյուս նաեւ Թուրքիան ակտիվ քաղաքականություն էր վարում արաբական աշխարհում։ Այսպես Թուրքիայի եւ Սաուդյան Արաբիայի ղեկավարները մի կարևոր գործարք են կնքել, համաձայն որի Սաուդյան Արաբիայի բանակը գնում է բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերը իսկ Ուկրաինան հայտարարեց, որ սպասում է թուրքական հրետանի, որբիսի Թուրքիան ուղարկի այնտեղ մասնավորապես T155 ֆիթերնա կոչեցյալ գաուբիցները։ Եվ սա իսկապես շատ էֆեկտիվ զենք է եւ եւս մեկ անգամ ցույց տալիս ում կողմն է իրականության մեջ Թուրքիան պահում։ ԱՄՆ-ն հայտարարեց, որ եւս մեծ քանակությամբ զենք եւ զինամթերք է ուղարկելու Ուկրաինա մոտ 770 միլիոն դոլարի եւս մի փաթեթ են հաստատել։ Տեսնենք, այստեղ նաեւ ներգրաված է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները, ինչպես նաեւ Ավստրալիան։ Ավելին, նույնիսկ Թայվանն է զենք մատակայելու Ուկրաինա, չճանաչված Թայվանը։ Խոսքը վերաբերում է հոգ կոչեցյալ զենիտահրթիռային համակարգերը, ճիշտ է մի քիչ հնացած է, բայց կապ չունի ըստ չինական մի շարք աղբյուրների ԱՄՆ-ն կվերցնի այդ զենքը Թայվանից եւ կփոխանցի Ուկրաինային։ Շատ հետաքրքիր հայտարարություն այդ Մեծ Բրիտանիայի հատուկ ծառայությունների MI6-ի ղեկավար Ռիչարդ Մուրը։ Նա կոչ արեց ռուսներին միանալ բրիտանական գաղտնի ծառայության եւ համատեղ պայքարել Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարության եւ Ռուսաստանի Դաշնության դեմ։ Այսպիսի բան երևի պաշտոնապես եւ հրաապարակային որևէ մեկը չի հայտարարել։ Ինչ է սա անհասկանալի, այնուամենայնիվ ունենք այն ինչ ունենք, հետաքի զարգացումներ։ Այս վերջի օրերին բավականին սրված են Ռուսաստան-Իրան հարաբերությունները, այսպես թե Իրանը բողոք է ներկայացել Մոսկվային, որ երբ որ Ռուսաստանում տեղի ունեցավ արաբական պետությունների Պարսից ծոցի եւ Ռուսաստանի համատեղ գագաթնաժողովը այնտեղ վերջնական հայտարարության մեջ աստորեն Ռուսաստանը ասաց, որ անհրաժեշտ է խաղաղ կարգավորում 3 փոքրիկ նաև կղզիների վերաբերյալ Պարսից ծոցում։ Խոսքը վերաբերում է Աբու Մուսա մեծ եւ փոքր Թոմբե կղզիներին, որը Պարսկաստան համարում է իր անբաժանելի տարածքը։ Սա իհարկե մեծ պորտկում առաջացրեց Իրանում շատ կոշտ հայտարարություններ հնչեցին, ինչպես արտգործնախարարության խոսնակի, այնպես էլ հենց արտգործնախարարի կողմից, որը հայտարարեց, որ դա անընդունելի է եւ Ռուսաստանի դեսպանի բացատրությունները նույնպես շատ թույլ են, նա նույնիսկ հայտարարեց, որ Իրանը պաշտպանում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Կարծես թե ամեն ինչ գնում է շատ վատ սցենարով եւ երկու երկրների միջև հարաբերությունները կարող էին վատ թարանալ։ Բայց հուլիսի 18-ին տեղի ունեցավ Լավրով եւ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլախյանի հերոխոսազրույցը եւ նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ-ի կողմից հրապարակած լուսանկարում երևում է, որ երկու նախարարներն է ճպտում են ճպտերես են ըստ երևույթի այս շատ տհաճ Պարսկաստանի համար դրվագը հարթեցվել է ընդհանրապես շատ զգուշ պետք է լինել, նուրբ պետք է լինել, հատկապես արևելքում, հատկապես Պարսկաստանի հետ։ Բայց մի բան է նաև հետաքրքիր, որ ատամներով ինչպես են երկրները պահպանում իրենց տարածքային ամբողջականությունը։ Ցավալի է, երբ որ տեսնում ես ուրիշները ոնց են անում, իհարկե իսկապես շատ բան ունենք սովորելու։ Բայց Իրանը նաև պատասխանեց այդ բոլոր հայտարարություններին նրանով, որ անմիջապես նոր մալուխային գից ինտերնետի անցկացած այդ 3 կղզիներում եւ ժողովուրդը ստացան ժամանակակից գերարակ համացանց ինտերնետ։ Հետաքրքիր է նաև որ Չինաստանն ու Ռուսաստանն են մեծ կազմակերպելու մեծ զորավարժություններ իրենց նավատորմերի։ Այսպես չինական ռազմանավերը գնացին դեպի ճապոնական ծով, ռուսականն էլ գալիս են իրենց դիմավորելու։ Շատ պատկերավոր է եւ շատ տպավորիչ մեծ քանակությամբ ռազմանավեր են այնտեղ։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս այդ երկու երկրների ռազմավարական գործընկերությունը։ Հետաքրքիր քայլ արեց Վրաստանը։ Վրաստանը հայտարարեց, որ արդեն օգոստոս-սեպտեմբերին այնտեղ կսկսեն հավաքել եւ արտադրել լեհական անօթաչու թրջող սարքեր, որը շատ էֆեկտիվ սարքեր են եւ իրենց դրական են ցուցաբերել ըստ լեհական եւ վրացական աղբյուրների Ուկրաինայի պատերազմում։ Բնական է Ռուսաստանը այս անգամ շատ, այսպես զուսպ վերաբերվեց այդ հարցին, նամանանդ որ վրացիները հայտարարում են, որ դա պաշտպանության համար է, բայց տեսնում ենք, որ տարբեր երկրներ մեծ ուշադրություն են դարձնում իրենց պաշտպանության ոլորտին։ Իսկապես շատ բան ունենք սովորելու գրեթե բոլորից։ Այսպեսին նույն տանկագին բարեկամներ մի շարք կարևոր իրադարձություններ կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով, պինդեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։